adada sinina wal hisab ili tujue idadi ya miezi mwezi ukiandama ukizaliwa unakuwa ni mwembamba unakuwa mpaka kufikia tarehe tatu, nne, tano unakuwa ni full moon kisha wapungua mpaka wamalizika حتى عاد كالعرجون القديم إما umalizike mwezi kwa siku 29 au tukamilishe 30 hii ndo nidhamu aloipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran miezi katika mwaka mwaka wa hijiria ni miezi kumi na mbili nao ni safar ni muharram safar rabi alawwal rabi athani jamad alawwal jamad athani rajab shaaban ramadan shawwal dhulqa'da na dhulhijja hii ndio miezi kumi na mbili katika kalenda ya mwaka wa Kiislamu tofauti na Gregorian calendar ambao wao kila katika lipia miaka minne huwa idadi ya siku katika mwaka hufika 366 days badala 365 ndio utaona Februari wacheza cheza nao kuna Februari ya tarehe 28 na kuna Februari ya tarehe 29 kwa sababu wao kalenda yao yategemea jua ni shamsia lazima itapoteza ngapi siku hata ili kuirekebisha ndo wanakita itwa lipia tofauti na sisi. Kalenda yetu yategemea mwezi muandamo. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah ay fi hukmillahi nidhamu hii inotegemea mwezi ambao katika mwaka kuna miezi mbili hii ni nidhamu katika hukumu ya Mwenyezi Mungu qila fi lawhil mahfudhi na nidhamu hii yauma khalaqa as-samawati wal ardh tangu mbingu alipo tangu Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi akaweka nidhamu ambayo yamsaidia mwanadamu kujua kalenda yake nao ni kupitia mwezi inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum katika miezi hiyo mbili minne ni miezi mitukufu katika hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi iliyopokewa na al-Bukhari na Muslim عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر mtume rehma na amani zimfikie asema Abu Bakra aliwahutubia tarehe kumi Dhulhijja ni yaumu nahri siku ya kuchinja qala inna az-zamana kad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard inna az-zamana az-zaman muradi wake asana mwaka kadistadara aidara imeregea kahaiatihi kwa sura alioiweka Mwenyezi Mungu siku alipoumba mbingu na ardhi mpangilio huu ulikorogwa katika zama za ujahilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akemea tabia hiyo katika surati Tauba aya saba pale aliposema innaman nasiu ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama inma an-nasi'u ay at takhir makuraish walitambua kama kuna miezi mitukufu wakawa wacheza nayo huibadilisha wakiona wataka kutumia mwezi ule na kuupokonya utukufu wake wakiiakhirisha wakisema mwezi mtukufu safari hii si mwezi huu ni mwezi mwingine ziyadatun fil kufr Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hii ni ziada ya ukafiri juu ya ukafiri wao maana katika yale maovu waliokuwa wakiyafanya katika mabaya waliokuwa wakiyafanya hii mpia ya ziada yudhallu bihi alladhina kafaru shetani awapoteza kama alivyopoteza katika kuabudu masanamu pia katika hili awapoteza yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman ikawa Rajabu mwezi huu kwa wao itakuwa si mtukufu mpaka mwakani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Uislamu na kudhihiri kwa Uislamu akarejesha mpangilio sahihi wa miezi katika mwaka asanatu isna ashara shahran mwaka una idadi ya miezi mbili minha arba'atun hurum katika hiyo mbili kuna minne mitukufu thalathun mutawaliyatun ay mutatabiatun katika hiyo minne mitukufu mitatu imefuatana nao ni dhulqaada dhulhijja na muharram dhulqaada mwezi wa kumi na moja dhulhijja mwezi wa kumi na mbili muharram ni mwezi wa kwanza kwa hivyo hii mitatu imefuatana wa rajab muharram rajab ni mwezi wa saba lakini mtume wa salam akautegemeza na mughar mughar ni kabila la kiarabu lokuwa likiutukuza mwezi wa Rajabu kuliko makabila yote ya Kiarabu ndo kuna idhafa wa Rajabu Mudhar mwezi wa Rajab unautukuzwa na kabila la Mudhar alladhi baina jumadai wa shaaban rajab uko katikati ya jamada mbili jamada al-awwal jamada thani kisha rajab kisha shaaban ni mwezi uko katikati ya jumadai na shaaban ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض minha اربعه hurum dhalika الدين qayyim hiyo ndiyo dini iliyolingana sawa sawa kule kuwa miezi katika mwaka ni mbili na katika mbili kuna minne mitukufu Uislamu kupitia aya hii imefuta yale yaliokuwa yakipimwa kwa wakati katika sheria ya Taurati katika dini na sherehe za dini yao leo watu tarajia good friday easter monday imewekwa kwa mwezi maalumu nao ni mwezi gani aprili kwa hivyo hiyo kwa sisi haitambulikani Aprili kwa sisi haina kima ya kidini iliyo na thamani ya kidini ni Rajabu ambao ni mwezi mtukufu si Good Friday si Easter Monday hii ndio na thamani na ni wangapi katika waislamu wanaojua kuwa Rajabu ni mwezi mtukufu na kwa nini tushtuke kama Rajabu ni mwezi mtukufu kwa sababu madhambi katika miezi mitukufu hulipwa marudufu fala tadlimu fihinna anfusakum ay bifi'li al-ma'asi wa tarki ta'ati basi musidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi na kuacha toa bimaana malipo yake ni marudufu dhambi zake ni zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 217 asema yasalunaka 'ani shahri al-harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir yasalunaka ay ya Muhammad wanakuuliza wewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani shahri alharami qitalin fi wanakuuliza kuhusu mwezi mtukufu je wafaa kupigana ndani yake vita Mwenyezi Mungu amwambia kul wajibu ewe mtukufu wa viumbe qitalun fihi kabir kupigana katika mwezi mtukufu ni jambo kubwa leo ngalia biladi zetu ngalia Syria ngalia Iraqi kupiganwa uwe ni mwezi mtukufu usio ni mwezi mtukufu hakutungu ile hurma ya mwezi mtukufu licha utukufu wa damu ya Muislamu tujiangalie sisi on a personal level je wewe ikiingia mwezi mtukufu watunga amali zako na vitendo vyako je waogopa zaidi haramu kuliko miezi mengine dhulma pale Mungu aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu dhulma ni haramu iwe katika mwezi mtukufu au isiwe katika mwezi mtukufu isipokuwa katika mwezi mtukufu dhambi yake ni kubwa na adhabu yake yawa ni kali zaidi ili ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehusisha miezi mitukufu kwa heshima na daraja fulani kama vile alivyohusisha maeneo akaifanya ni matukufu na kwa utukufu hao maeneo hayo ukifanya madhambi yanakuwa ni makubwa zaidi suratul hajj 25 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuhusu haram ya maka wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim yote yule atakayefanya humo dhulma shiriki mauaji Mwenyezi Mungu atamwadhibu adhabu iliyo kali zaidi kwa mwezi wa Rajabu ni mwezi mtukufu pili mwezi wa Rajabu watukumbusha kukurubia kuingia mwezi wa Ramadhani hadithi iliyopokewa na al-Baihaqi kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban وبلغنا رمضان قال وكان يقول ليلة الجمعة ليلة أغر ويوم الجمعة يوم أزهر ni mwenendo na ni sunna bwana Mtume sallam ikiingia mwezi wa Rajabu ambao ni mwezi wa saba na hii ni juma ya kwanza ni first week ya Rajab akiomba dua inayofuatia Allahumma barik lana fi Rajab ewe Mola tubarikie katika toa yetu katika ibada zetu katika mwezi wa Rajab wabalighna ramadhan na utufikishe ramadhani na utupe taufiki tuifunge na tusimame qiyamul layli si guarantee kwa ramadhani watu hufa wengine hufa siku moja kabla ramadhani kwa kuingia rajabu ya kukumbusha mwezi wa ramadhani na kwa tunahamu na shauku kwa mwezi huu tuombe Mwenyezi Mungu inshallah tufikishe katika mwezi wa Ramadhani qala ay Anas bin Malik radhiallahu anhu asema kana sallallahu alaihi wasallam yaqul lailatul jumua lailatun aghar usiku wa ijumaa na usiku wa ijumaa ni magharibi ya jana mpaka alfajiri ya leo ni lailatun aghar ay anwar yatokana na alghurra ni usiku wa nuru wa yawmul jumu'a na siku ya ijumaa ni yawmun azhar ai abyad ni siku nyeupe ndugu zangu waislamu tutegeze nafahati zilizo katika usiku wa Ijumaa na mchana wake tukithirishe salatu la nabii tusomeni suratul kafi usiku wa Ijumaa na mtana wa Ijumaa sipoteze taimu na kushughulika na mambo yasiokuwa na maana katika siku hii ya Ijumaa ni siku kubwa ndugu zangu waislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana uliona shida Mwenyezi Mungu shida zao waliona madeni Mungu awezeshe kuyalipa waliokufa Mungu awarehemu waliowagonjwa Mungu awape shifa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته